вибухові. Позавчора матрос запитав Хочете послухати справжню поезію? Він читав на пам'ять годину чи півтори, і мене знову заполонило враження якоїсь незбагненно сумної мелодії, що випромінювалася з незрозумілих слів. І я вперше в житті подумав поезія не в словах, а в чомусь більшому і загальнішому, як, скажімо, абстрактний живопис або музика, котрі діють на абстрактне мислення і на почуття. Бо хто може переповісти словами, про що йдеться в Равелевому болеро? Десь на цих думках я почав дрімати, мов розморене кошеня. Гарну музику теж не можна сприймати великими дозами. І уже крізь напівсон почув. Ну, багато зрозуміло. Все, сказав я переконано, абсолютно все. Невже це вас так дивує? Матрос мить мовчав. Може, моя відповідь здалася йому блюзнірством? А тоді сказав таке, від чого я в свою чергу замислився. Чому ж? Якби не був цього певний, просто б вам не читав. Мені лишалось тільки проковтнути цю несподівану гірку для мене пілюлю. Я вдавано бадьорим голосом запитав, давно пишете? Я віршів не пишу. Це поезія Тараса Шевченка. Він молодий? Йому 47 років, сказав матрос. Моє останнє запитання його, здається, чимось образило, бо він повернувся до мене спиною і замовк. Згадавши той позавчорашній випадок. Я мало написав, що в цих малих народів почуття національної гідності надто гіпертрофовані. А тоді згадав, що Україна за територією і населенням чи не більше від Франції. Цей урок дав нам з Катрін у березні сам матрос. У чому ж справа? Учора і сьогодні знову читав мені вірші свого поета. Здається, він усе забув а мене бере подив. Як можна запам'ятати стільки сотень рядків? Дивна людина. Але що б я без нього робив? 14 червня. Нарешті я поповнив свої знання. Сьогодні довідався, що той поет давно помер, а пам'ятники на його честь є в багатьох столицях світу. Саме так матрос і сказав, навіть під Парижем. Ну, живий викучись. Але як же важко писати французькою мовою прізвище того поета? Справді дивна людина цей матрос. 15 червня. Коли всі дійшли межі, за якою починається божевілля, наш начальник змусив нас переселятися в чужі мішки сам він тепер спить із чорним лордом. Макміланові підсадив француза Мерсьє, а мені ескімоса, від якого тхне псом. Побачимо. У мене таке перечуття, ніби завтра має щось статися, щось лихе. 17 червня. Компас не барахлить. Я замисне поклав його біля підпори, щоб ніхто не торкнув і стрілка за цілу годину так і не поворухнулась. Але буран за наметом гуде і гуде, цьому не буде кінця краю. Я поміняв готель. Матрос погнав мене до Макміллана. Ну що ж? Ночами знову вчувається далекий гуркіт, і це неспроста. І майже щоночі сниться батько. Сьогодні вночі він сказав Антуан загинув. Антуаном звався їхній командир. Я почав гірко плакати, аж поки мене розтермосив новий квартирант. Паскудна штука. Оце і є той славнозвісний полярний психоз. Якщо так триватиме і далі, Булат почав економити газ. В каністрі лишалося на денці, і він навіть забмухував ліхтар, що не всі попоїдять і розповзуться по готелях. Це викликало нарікання товаришів, але іншого виходу він не бачив.